datumoi pri universalai congressoi de Esperanto. Ciui esperantistoi scias che la unua universala congresso UCO ocasis en 1905 en Bologno Ciemaro, ca eble ancao che partuprenis au aligis 688 homoi. La UCO con la ple granda nombro de aligintoi Estis tio de Varsovio, Polando, 1987, quin 1946. Sola sequantai locoi estas, con pli ol quar aligintoi, Nurembergo, Germanio, 1923, Budapesto, Hungario, 1983, Varno, Varna, Bulgario, 1978. og. Preskau Kvarmil alicis in 1966 in Budapesto. Sed estas interesa la jena aserto in la Wikipedia. La plei granda nombron de partoprenantoi, quin mil officialae alegintoi, havis la jubilea congresso in Varsovio, quio marcis la cent de Esperanto. Verscheine, tamen, pli granda estis la uco 1923 en Nurembergo, cun proximume 3500 verae partuprenantoi. Dum en la ucoi, en comunistae landoi, estis ciam considerinda nombro da crocodiloi. Vi vidi supre che Budapesto estis menciita du foie sed facte occasis in gi tria uco, in 1929. Aliai urboi in cioi estis organizitai ucoi pli ol unu foion estas la jenai. Porque la son registrajo ne estu tro longa, mi ne laud legos cioin detaloin. Quar foioin? Copenhago, Danlando, Vieno, Austrio. Tri foioin? Antwerpeno, Belgio, Berno, Svislando, Rotterdamo, Nederlando. Du foioen, Genevo, Svislando, Helsinko, Finlando, Krakovo, Pollando, Havano, Cubo, Londono, Anglio, Pariso, Francio, Pechino, Cinio, Prago, Cechio, Reykjavico, Islando, Seulo, Sudcoreio, ao Corea Respublico, Stockholmo, Svedio, Vilnio, Litovio, Zagrebo, Jugoslavio, poste Croatio. Exter Europo la ucoi ocasis la jenae urboi. 1910, Washingtono, Usono. 1915 San Francisco Usono 1916 Tokio Japanio 1972 Portlando Usono 1981 Brasilio Brasilo 84 Vancouvero Canado 86 Pekino Chinio. Naudek Havano Kubo 94, 4 Seulo, Sud-Koreio. Naudexep, Adelaido, Australio. dumil, Tel Aviv, Israelo. dumildu, Fortaleza, Brasilo. dumilquar, Pequino, Chinio. 2007, Yokohamo, Japanio. 2010, Havano, Cubo. 2012, Hanoi, Vietnamio. 2014, Bonaero, Argentino. Dumildecsep, Seulo, Sud Coreio. Oni perceptas che in la lasta iaroi la UCOI estas e pli cae pli exter Europo, cio estas bonega indizio de la tutmondigio de Esperanto. Ciiare ocasis la sepan foion UCO en Asio evidente esperanto, quancam intensita kiel universala lingvo, estas Europa, au almeno Europ devena lingvo. Pro tio, gi esas pli facile lernebla per homoi, kies ke patra lingvo esas uno e la Europae, ca Hind-Europae lingvoi. Ca giuste pro tio, estas mirige, ca admirinde, che tiunda asianoi lernas gin ne nur lernas, sed anco bone regas gin. Evidente ne estis surpriso che in Seulo la plei parto de la partoprenantoi estis asianoi. Antau la UCO, la dectrian de Julio, lau la reteo de UEA, estis aligentae 242 coreanoi, 186 japanoi, cae 114 cinoi. La sequain locoin occupis la Franzoi, octequin, la Germanoi, tridexes, cae la Brasilanoi, tridequin. Cial mi mencies la dectrian de Julio? Facte mi partuprenes en la UCO de Seulo, sed citiun articolon mi jam scribis antogi, en la menciita dato, char gis nun mi ne revenis heimen. Sendube mi povus scribi texton dum la congresso, sed mi ne povus son registri gin. Eble mi productos post alian articolon pri la Seula UCO, sed estus pli bone si iu asiano scribus gin. Bedaurinde, in la Esperanta Retradio, eses gis nun nur occidentae cun laborantoi.